Ja kradem bakari, mnogo mi lepo kad ga ukradem O, nikada kupim samo nađem Bakar je najbolji metal, to znamo Svi pitaju kumovi gde si ga krao ti O, ne mogu kume da kažem ti to Kradem, kradem bakar, znaš to mi bude lova laka, laka baš Kraću ga svaki dan sve dok se kumovi ja ne Bakar samo taka prelep je, ja prodaću ga sve I ostali nećete imati kablove Bakar mi u autu, bakar mi u kući Koliko bakra imam bura, stvarno da se krstiš Ko najviše krade, znači ta je luđi Imam svoj bakar, ali dalje hoću tuđi Kradem, kradem, kradem bakar To mi bude lova laka Kradem bakar na brzaka Baš sam profi madafaka Jedno snimili me plavi Pa sam malo svirao klavir I u juzi našo dosta Šta ću kad se time bavim Ja pagarim Mnogo mi lepo kada ga ukradem oh, kada Nikada kupim samo nađem Bakar je najbolji metal, to znamo Svi pitaju kumovi gdje si ga krao ti Kukro moje brale Kada me jure Da stignu me šanse su male Pun sam ko banka Cigani moje su banda Između krastilne linija je tanka Ljudi kažu da sam kleptoman Dok rekli su već nešto klepno sam Vidiš me, al nemaš me prepoznaš Furan kapuljač i naleto brat Sve što padne mi pod ruku kradem Zavaljam ti tuđu čuku, brate Al bakar nije omiljeni, znate radim Nikada kupim samo nađem Bakar je najbolji metod, to znamo Svi pitaju kumovi gde si ga krao ti oh, Ne mogu kume da kažem ti to Kradem, kradem bakar Znaš što mi bude lova laka, laka baš Kraću ga svaki dan sve dok se kumovi ne obogati